ขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภะคะวะอะระหังสัมมา ยามาดิเมหิตาตาเลหิยาตาลัมันพาโยมิเตหิอาติปุตยามาสาธุโรพันเตปะกุวาตุจิราปรินิพุตโตอันติสาธุโลพันเตปะกุวาตุจิราปรินิพุตโตอัปิปัจฉิมาจนตานุกรรมปะมาณจา

ขนมการันเกวะสุพานุสตินยัญจากโรมาเตนสาโ โตจิติตโตอาภุตโตอิติโตภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธ สัมปดังวัตถุโลวันตานังสัมปดังเจรตาสุเนตัง มีบุตรเทวะสุโกติตังราชิเนสัตนังอัญจันทุโธเมสัตนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนะวัตยังสัตุสาเมพุทธังเมวันสมาเนยังตุยังปตุสังวิภา เทติอันตราจามิมะเนตุตัสเตตัสสะอันนี้มันเป็นอันมยังธรรมานุสติไมนยังกโลมาเต ัเทมังสมังทุติยานุสติสานังวันตานิสัมปิเรนังธรรมะสสหันสมิปาโตวาธรรมโมเมสานิจิโรธรรมโมตุกัสสะปาตาสมิตาตาเอหิสาสเม ันติตังวันมันโตอันจะติตานิธรรมเสวะสุธรรมตังนาทิเตสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนวัตไยังสัสุตาสเมธรรมันเมวันสมา ตุจังปตสสังวินาสาเทติมันตรายางเววะเหตุตัสเตชะสาอันมณยังสังขานสติยังตโรมาเซ

ปัสสิกุณานิโโตโยตัสสิโตอริยตุคคสันปเตโตเวลาทิธรรมภวตาสยตายสิโตวันตามังธรรมวิยานัตนังสุตตังสังโฆโยตัปปานิยังสะระนัง มังสมันกาลยานุสติสานังวันจานุตังสิเรนะสัมปัสสะหัสมิทาโตวาสังโฆเมตานิกโรสังโฆตุปัสสะภาตาจริตาตาเจริตาสเม ันิทานเตมิสเรลันเตวิตันติตังวันทันโตหันสริสานิสังขัสโตปฏิปันนตังนาทิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเตนะวัตไตยังสัจจุตาสเม นธรรมาเนนยังปุญญังปัจจุันปุญญัามเตติอันตรายาเมวะเนตุสัตเตสะสาอืม มันมยังกับพุทธานังนมาการังกโรมาเสนาโมเทสัมภพุทธานังอุปันนานังมะเรตินังนานังกโรมาวิโร ตโลโอนันโยชนะปาโลโกมัสสโลปุริสาสโกสุมโนสุมโนทีโรเทวโตติวัสโนสติโตคุณสัมปันโนอนุมาติสมุตโม สุโมโลกปัจโจโตนาโตวัสสิอาสุพุทโตสัตตะโตสุเมโตอาตุปุพโลภูตาโตสัพพโลกัสโกวิยาสัสสินสโกอาสตัสสิสาลุโกธรรมตัสสิสมุ ทัสโตอัตโมโลเตติโตจาวรธรรมโลโมโตจาวรโตพุทโธวิปัสสิจานุปโมสิทิสัพพิโตตัสสะเวสภูสุปทายโกสาธุกันโตสัตวาโอโกนาสมโนระนันโย ปัสสะโพสิสัมปันโนโพธโมสัตยภูมิโตนะโมตัสสะภะคะวะโต งเอตัง ชยเทียสิมาเยสิมาอาคุตาปริสกุญญาสุตา ඉදාන පාවයන බලපුඤ්ඤා ตุตาตุหังโหติตะตะวา วันเจเวทนาอุปาเสสามิยาตาจะเมปวิสติอานวัชตาจะพาสุมินาโรชาติอาจมยาปัสเวทิสวายังเตนาสนังปริพุตังธรรมยาวาเจวาสิกัสสะปิภาตายา นาหัสสะปฏิปาตายนัมธรราสะวาตาสะปาสิริงตาปสัมปัสานังิปาตายยาวาเทวาสุปริตยวิโนทังปฏิปตานายามัสัมอาชมยา ยะเอสัจจะปริฆาโลปริสุโตโสยาปาเทวาอุปันนานังวยาปาติตานังเวทนานังปฏิฆาจายะอาสยาปัญจปรมัตายาติอันมยังวิปนาดิธานภาทายโยปนามาเท นาสุยาตังเทนะโอปัจจายาสุตุตระอาจาริโยปัสสาราสัมมาตาปิตาเทยาสตาสีลามัมมังุริโยตันติมาราชาคุณาวันตานราบุญา ญาตาเวนะมีนินาุลกเตนะจามีปานังสุรเตเทวาทันอุปาทานเจตนังเยสันชาเนนาธัมมายาวันุปานโตมะมันนาสันตุสัพพทาเย ตังสติปัญญาสัจเตโกริยังนามาลาลปันสุโลกาสังตาตุจาวิเยสเมพุทธาติปะโลนาโตสัมโมนาโสวุตโมนาโสปัจเจกพุทโธยาสังโฆนาโสจโรมมังเอโต สมาธิตาเวนะมาโลกาสัมลพันตุมาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระพวานอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระพวานตังพระพวันตังอภิวานเดมีโมตังพระพวันตังอภิวานเดมี สวาคาโตภควตาธรรมโมสวาคาโตภควตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆั